ред от църквата, я мисля дека сите овие работи беа добри, за да се малко насмеем. Затоа ще верувам църквата трябва да биде место, където ти со радост ке търчиш да отидеш. Со радост, затоа што знаеш дека ке сретнеш со Бог, со Божите луѓе, со пријатели, кај ке можеш да се смееш, да се радуваш у Господ, на чист хумор, нели? Къде ще биеш благословен и ќе биеш благослов за другите. Къде ще няма да мислиш, защото ќе биде какво ќе биде, оле, от кай ќе дойде и кай на налета. И дека ноша къде се сборува, и биде Словото Божие. Така да Господ нека не благослови. Аз да ме подсетам, точно викаме реда от църквата. Първото спомнование, какво се каже църква, самия Господ Исус вика, нели, кога прашува Исус, що мислят луѓето за мене, сино човечки? Едни викат дека си Илија, дека си Јован Крстител, Еремија, некој од пророците. А вие що мислите ги прешува Господ Исус? И Петър од пушка вика, ти си Месијата, синот на живиот Бог. И одговор на Господ Исус е, тогаш Исус му одговори и рече, Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и кръв не ти го открия това, тук моят отец кой е на небесото. А аз пък ти дадам, ти си Петър и на той камен тя е изградан църквата своя и вратите на пеколот нема да надвладеят. Ти си Петър и сега католическата църква тук прави един погрешен заключок и вика да, Петър, на Петър се прави църквата. А остави Исус е темело на църквата. Петър е един от камените, що се вградува цели си живи от църквата, луѓето са църквата, ама за да бидат луѓето како Петър каменя у живата църква, им е потребно тоа откровение од Бог, духовно разбирање. Кај што не човек, човек може да ти проповеда, човек може сто пати да ти каже, да ти сведоче, покај се и верувај, и може да ти го чита и стихо, ама ако немаш тоа откровение од Бог, кој е Исус? Дека Исус е Спасител, да ти се покажеш и го примеш у себе си, ти няма да видиш църквата. И аз и ден днес за някои луги, що са кръщени, се сумнявам дали още си го имале това откровение. Дали само добра побожност, доведение мирно клупите от столчинята на църквата, се слуша и са кръстени и ете тук са свободи. Ама по нищо не можеш да познаеш дека са живата църква. Не огледам плода на покаянието, не я гледам активността, не я гледам живото духовен, не гледам да горе, да пламти любовта за Бог. Беше вика на, на Петър, тело и кръв не ти кажа това. Моя отец, който е на небесата, вероятно преко Свети Дух, нормално, не ли? Ти го открива. И на това свръсто откровение, като камен, ке е изграда моята църква. И аз отма да прашам, ти църква ли си? Имаш ли го откровението за това кой е Исус? Или си само прищен мега църквата? Познал ли си го Исус? Може да си воден на кръста, може би си кажувал, а, просто им мъжа, дигна рака там, моля да се за мен. Ама ако не си променете от отвнатре, ай праши се себе си, аз църквата не съм. Исус живее у мен. Я живеел камен ли съм. Како Петър, Знаете кой беше Петър? Не, нали? тай бързил Петър. Що се отрече от стори? Три пъти от А, така, припетвал за пея и така нататък. Така. Ама все пак тай Петър, за разлика от Юда, не си пресуди соянката, тук веруваш и покрай това, що се отрече три пъти, има милост. Бог има милост. Има прошка, има благодат. За мен е Петър може би и по-тежки работи направи от Юда, ако ги ставиш на вагата. Ама Юда не поверува, дека има прошка. И очигледно беше ми ги уверните Юда и накрая бизнес. Това беше правото основание за църквата. И зато всяка църквата, реда от църквата, некои стихчини от Библията, що кажуват и защото ние не сме. Речем църквата сме ситения, различни. Коринтияните 3.16 е сборува. Ние сме църквата. Вие сте храм. Често пъти ние викаме, ке одаме на църква. Абе, ти си църквата. Хай да отидеш, ти си църквата. Храм на Духа Свети. Бог Духа Свети. Ако си наново роден, ако си покаян искрено, ако го имаш едно откровение, кой е Исус и си го прифанал за тебе, ти си църквата. И то ти ще го имаш, ти го даваш на другите. Тай ще го имаш. Е, пари Злато и сребро нямам. Ама спасението, Евангелието, просто съм го добил от Бог, изцелението, прошката, все ще Господ ти даде, раздаваш на другите. Зато бийте копчеличките днес, собирайте, събирайте, събирайте. Кой ги сретнете, благословувайте, благословувайте, благословувайте. Една благослов. Може църквата да ти изгледа много далечна. Е, нека, те кори ги сега ще правя, как че го Ама не е църквата толкова далеко от луѓето, колко ще се луѓето далеко от Бог. За мен искрено е да ви кажам, няма никакъв изговор някой да не биде от църквата. Олеле, боле ме кичмата, олеле, върна дош, олеле, на работа беше, оле... Абе, да, е, пред мен ке се оправя всеки, не, нали? добре, що да я правим, не, да вземам да тепам, най-малко не е ми личи, нито Господ ме е на тай начин да правям работата. Колко това ще изговори ке обстоят пред Бог, който се најат еден ден, е друга работа. А бидете свестни дека сите ќе си положиме сметка за себе си, за добро и ги промашување защото сме го направили пред Бог. Затова сакам да ви кажа, ако луѓето не најдат за сходно да бидеме заедно околу црква една школа неделата, два саата, аз нямам никаква грация. Аз губам вера като каквите луѓе читат Библија дека таквите луѓе се молат, дека таквите луѓе му кажуват Боже, аз тебе те уважавам, аз те сакам. Кога знаят дека у недела тука сме ние, недела на се, намерно е направено вечерно време. Ајде, имаме луѓе што работат на е. У недела, конфекции, продавници и други. Ами затоа е темпираме службата да биде недела вечер и кога ќе речат, ето што да правам, не може от X причини, ти ми каже някой дека верува дека Пепа Тошова толкова добро чита Библията, толкова много разбира, толкова има добра връзка с Бог. Имаш случаи, че живеят на 50 метра от тук, 100 метра от тук. Не се работи за тоа дека е далеко да дойдат до живата църква, ако се работи дека сърцето оладува. Но преска ще го сборуваме на причиста умира духовно. Ранети, неопростување, всекакви работи и одеднашка църквата стане далечна. Затова, че ако може една митка, Господ не го благословил преку Седомрида да дойде до тук пешки, можеме сите ние. По-малко или повече. не? Амин, брат, амин. Браво, добро е. Добро е тоа слово. Добро е, тераме го. Църквата е народ Божи. Има ли потреба специално место, свето место, на некой рит, некой храм, великолепен, с голям златен кръст. Не. Бяха там в църквата се събрала кайреката, като <laughs> права първата църква. Бъде отворено небо. Баш и Алан зборуваше и аз съществувам баш като съм на Пентекост, само и чекам, като ще ве кръщам да видам голубче отгоре, како што се отвиваше службата тогава. Никъде нищо не е спречува да ние църквата се суверим, да ти разкажеш, ти църквата предадеш на другите. Ние сме народ Божий, не го забравяйте то. 1 Петро 2.9. Човека, вие сте избран народ, избран народ, събран от отците народи, народ, народ Божий. Царско свещенство, свещеници на царя на царевите, нали? Свет народ. Защо свет? тебе ми ние много добри, ние нищо не грешиме предходно. Супер време, китки, замечани, почнете от мене. Не тук, затова, што Исус не изми, очисти, оправда, па не направи по Негова милост да бидеме то, што сме сега. Пално на Господ. Без Господ не ви скава да ме познавате. Кој му припага на Бог, за да ги прогласи добрестите, добрите работи на оне кој е повикал от темината в Своята чудесна светлина. Значи, църквата не е лимитирана само на определено место, където е свето место. Секое место, където ке стапнеш, е свето место, затоа защото ти го имаш светлия Бог у тебе. Зависи со која цяло отидеш. На пазар, на трговски, у кафаната, ако се от там да го носиш Бог, ти го осветуваш местото. Ти го носиш светлия Бог там. И луѓето заради тебе може да опознаат Исус и да станат светли луѓе, да станат црква. Да се покаја. Там, кај што ќе го Може тоа да би терапият. конфекцијата, секаде кај што си продавницата. За тоа ти си црквата, ти си храм. Значи не е црквата само деноминација, но национално верско наследено. Ние сме македонци. 2000 години християнска нация. И има едно парче на небото само за македонците. Знаете колко е се качи, а, мислим дека беше Джон Весли на времето сонувал еден сон и го има пишувано. Вика, сонува како умирам и прашувам. Има ли методисти тука? Нема! Има ли, не знам, пентекосталци? Нема! Има ли вакви баптисти? Нема! Е, има? Има само християни. На небото има само християни. Нема православни, нема католици, нема вакви, нема... Има вистински християни. Е, дай Боже некои православите да сретнала, ама оние са вистински редки, са оние що сме дадали ние нов зарец, за жал. Оние що сме ги ние родили в покаяние и от не знам от кой причини все още останаме тамо, па викат няма да се кланят, па няма да одат. Дай Боже да изпиват да се отворят, да се отделят, за то, що Бог ги повикал чистота и святост. Ама няма за дълго време да види така. Така да, църквата не е деноминация. И тук, овие са учиня не са свети столове да направят некои... Седнеш и ти, ореол почне да свети. Разбирате Ти можеш да видиш меги свети луги и всеки глупости да ти минат. Не се главата. Да се случуват. От тук да излезеш да слушаш слово за спасение и после да се кажат или да чуеш всекакви други работи. Ами тогава църквата, и па църквата е онай, кой ще искрено дойде преко откровението, преко това църсто откровение. Кой е Исус? Кой съм аз? Ти си мисията сино на живия Бог. Хайде да се покая, хайде да се спаси, хайде да се променя. И на круг биде, беше слушал от България е стар дякон. Стар дякон, помощник от църквата. Преко 20 години бил там дойде еден добър евангелизатор и проповеда покаяние, проповеда вера Тай дякон бива първия ще излезе. Е, чекай ти, грешка си, пастор ми казал. Не, не, не съм. Жена ми беше пред мен от църквата. Тя си беше кроток човек, нека природно. Нели? Грешен. Добър човек, ама грешен. И вика, тук ме прифанава покрай жена ми, сите, брат, брат, брат, никой не ме преша да се покаям, никой не ме преша да се надам уродно за човек, дека жена ми ме е водила, жена ми дека тия са ме водиле, дека со пастор ме е водил. И никой оствари не разчистил за това 20 години и тук го поставили за гякон, за да накрая дойде евангелизаторът и го воде у молитва за покаяние, искрено. Стои викам, вие столчиня не правят никого свет. Исус е тая. Моята църква, твоята църква, не знам каква църква не спасува тук. Исус е тази, що спасува, ама и те прави църква. Ами ти трябва да опознаеш. Ти църква ли си? На новороден ли си? Имаш ли го откровението кой е Исус? Няма кал тай дяко некой да поставам па да после 20 години дойде някой друг, да рече, айде да водим покаяние. Господ нека не благослови. Църквата, църквата е Божи народ, църквата е духовно семейство. Гледайте една четвърка си ти исти майци. са му скетари. Йоан, първа глава, 12-13 стих. А на сите, що го примя, им даде право да станат Божи деца. На ония, кои веруват в Неговото име, кои не се роди нито от кръв, нито от телесна похвата нито от воля на маш туку от Бога се родил. Како јас и ти стануваме семејство, со тоа што Бог тебе или мене ми стане татко. У едно семејство, кај што знаете ги оние, разведувале се па приведени деца, доведени деца, природени деца, знаете оно, сте фамилија. Таткото е истио, да, може би са майките различни. Ние сме от различни физически родители, ама ако имаме исти духовен татко, що не е наново родил, по който сме поверували, тогава сме духовно семейство. Ага, значи той е причината, защо се викаме от църквата брат, сестро. Па некой некому ке каже духовен татко или майка ще го родила уверата, зато ще се грижили за тия дъпчиня да растат духовно, не ли? И добро е. Добро е да се грижат по-старите за по-младите верат. По-старите за по-младите да се грижат. А, да, да се молят, да, ама обично право се грижат овие за нив, да ги порастат уверата, пак я пратят един ден колко е остарят, лепки и купат. Духовно семейство. Значи сборуваме, църквата е Божи народ, ама църквата е и духовно семейство. Що е характеристика? Ние не сме само роднини тука, Некои роднини може и много-много да не се миришат. А? И за жало последно време ке огледаме това. За жал. За жал. Ще ви кажа, аз беше на много година кевратни, брат ми. Примай децата, вика ти можеш толкова до тук добро. И аз даде да ти чисти нова година. И да ти дам календар. Не приемам добро. И се върна. Децата не котидат супер. Мое ама и каква радост почувства от Господ дека аз го направи моя дом. Сборът ви е реалност секојдневие. Секојдневие. Затова айде, ако сме духовни браќа, сестри, да видим и приятели, да се видат тия връзки, роднински, заради тоа што имаме и стато небесно. Айде то опростование да много повеки. айде по-лесно да може да се гушнат и да се забравят работите. Инако църквата ќе биде место непријатно, ќе кој ќе оде ќе ја видам таа или тај и ќе ми каже тоа и тоа. Разбирате ли? А наше е да си улеснеме насмевка, гушка, добар збор, да се охрабреме еден со друг. Освен што е народ Божи, освен што е семейство, църквата е тело Христово. Чест вики, види каква ти е фризура. Що направим? Може тебе да ставим сликаро ли се да ги слика другите 60 евро? Какво ще кажем? И благица е тук некъде, само не се види. Крият тия благица. Вика, първо Коринтияните 12 глава. Сола сакам да кажем дека секој од вас кој изборува Јасо Павлов, Јасо Павлов, не знам дали знаеш. Јасо Павлосов, и аз пък Петров, а аз Христов, тай не е знал. Заради Христос вика се раздели. Заради... <laughs> Не ли обалстикът? Не, пресках че става по... А, има потвърда. Прекустата на 23 ке се потвърда всеки сбор Божи вик е Словото. Има причина. А я веки имам потвърда не само сега и вчера Ана Мария ми потвърди, не знаех за темата, но верувам дека Господ ги намести работите така. Така трябва да се борим за църквата и е на църквата. Една от най-големите проблеми, е рак рани на църквата са тия поделби. Хайшологите ки си вземат учител, водачи, ки го фаворизират. Добро е да имаш ти с някой, що си по-отворен. Ама айде да не забравяме, ние сме тук заради Христос. Да, вероятно Милчата ки доведе някой, Зотки ки донесе някой, други Зотки ки донесе някой, Ангел ке донесе, Сузата ке покане. Ама не сме ние тук партии. Не знам що да кажа. Тук сити сме заради Христос тук. Он е темело, що не обединува на църквата. Инако църквата не е била църква. Аз там викам. Християнство без Христос не е християнство. Е религия или не знам някаква друга каша, ама не е християнство. Патен Павлов Петров там, как изглежда, има и некои Петрови от Севангелска Господ нека и благослови се радум за тоа що беше семинара на Стив Манингро, беше Сливан. Всеки път сме били и бидем отворени да канеме, какво можем да благословяме и други браки и сестри. И съм ви охрабрувал и по-ново то сакам да го кажа, молите се. Ние не сме само ние тук. Верувам дека Бог има малко повече, отколкото само нас се Църква и верни и ова град, и ова Македония и благословуваме. Изповедат ли го Исус Христос? Спасител ли е? Плодови на покаяние има ли? Затова сакам па за некои други да не бързам, додека не видам плодови на покаяние, за да го прифанам. Ники и благословуваме. Наше е да сборуваме Евангелието на всеки, да станат новородени деца Божи. Той Исус сборува от третата глава от Йовановото Евангелие, вистина, вистина, вистина, ако не се наново родите, няма да го видите Царството Божие тоа не чудете се дека ви реков оти треба да се наново родат. Мора луѓето да се наново родат, да се препородат. Тоа што некој се родил у христијанска православна нација, католичка или не знам што, не е гаранција дека некој ќе оди на небото. Некој ако се родил у, ко, у гаража, него прави кола, нели? Ами тоа што некој се родил у православна нация не значи дека нема да биде утре криминалец, разбойник и не знам, защото кога ќе биде най-светил, праведен човек. Куме, отричаш ли се от грело? Да, отричам се. И порасне детето на тепало кумо. Нема. Ако му гарантира за детето дека ќе се отрече от грело? Не можеш за себе си, а не па за друг да гарантираш. Дали е оследе Бог? Така да, айде, ние, нашове е до нас да ги направим сите работи верно, да оследеме Бога и да бидеме църква, односно тело Христо, Защо е намерно стави просторият? Затоа ще верувам, не те слагат у мене, дека сакаме да създадеме атмосфера от църквата, Како пентекостна църква, църква на духа Свети. А, да има свобода да ти можеш да кажеш, брат, я имам слово сон, слика, додека проповедаше той то го виде. Или не знам, верувам дека трябваше да станам да се молам за нея овај момент. Абе, и аз верувам дека Светиот Дух, опа, дека Светиот Дух тука е работи, ти Господи, он е тука цело време. Ужуй Господи. Светиот Дух умее да те користи тебе, мене, секој ден. Ако може остави заед да користи, морам да потенцирам Магарица, макар животно, колко повече може нас, мен и тебе. А прашение е дали сакаме да станеме и дали се чувствуваме свободни да го направим това. И аз мислам на много отговорност на моя калпастор до тук е задоволена, дека всеки от вас се чувствува свободен да каже, брат, имам нещо, може ли да споделя? Вземете го примерно за си дойде и каже, имам нещо, може ли? И веки имам толкова доверие да речем да свободно и без да го послушам. Некои нови е добро, че гледнат в комината пат да кажат, абе той то сак. Инако забегат от работата, от темата. Сакаме да създадем атмосфера на слобода, ще няма да биде злоупотребувана, Ще няма да биде изманипулирана. За сведоштво, ама да ви кажем, няма власт там, да, да се скара с некого. Да му върна мило за драго. Така да то са манипулации. Защо го сборуваме? Сборуваме дека никакво тело Христово у телото има различни органи. Не съсите око, не съсите уста, не съсите рака, не са сите сърце, бурс. Ки имаме различни функции. Пред малци имате прилика да я гледате Мартина со неизиното танцување и, и я то мога, ама не знам дали мога. А, така. Нема, няма. Има тук лъжик с мозъне. Видено, но ще го направи. Алелуя. Гилтей ще го направи с техническото знание, аз пак я речем надареност от тази област. Не? Видеме какво даро за славение, да не унесат работе. Ами, той е направи го ти да, кажи го своето Господ си, за да го имаш чувството да аз съм употребен и аз съм свободен, аз съм дел от църквата, разбирате ли? Ако не функционира тази дел е клинически мртов. Еден орган да ти е од него телото ке могат да стават на апарати на други. Нещо не функционира. Бубрик ти откаже всеки втори ден, ке на диализа. Залът те боли 32 ли бяха? 32. Един зад те боли, викаш, болен съм, болен съм, но тъй не можеш да сбориш. А 32 зала ян. Вали фърле. Ама, после ти имаш лек осмех. А що останало ако някой орган не функционира? Сбориме за 32 зала, нали? ай, Ајде, еден горе по-малко или по, е уредо. Повеќе не може, но по-малко, може. Що останало ако не функционира некој орган? Затоа сакам да кажем, ти си му важен на Господ. Ти, Ай може ли да кажеш, аз съм му важен на Господ? Јас съм орган на телото Христово. И аз се функционирам като ще е. Амин. Амин. Инако църквата би била нещо кефале без тебе. Защо викаме косияна? Ало, брат, ви, кай си, немате сестра. Ей, ти не знаеш, мен, какви проблеми имам. Добре, добре, добре, извини, аз само наказвам загриженост. Не ме тепе. Църквата е народ, църквата е семейство, църквата е тело Христова. ами? Амин. И да дай Църквата е и свет храм. Ама не се работи толкова за сградата храм, докато ти си храм но и грижите се за вас храм. Грижите се за храм. Искрено ви кажа, ако тук християните се грижа, трябваше да бъдат луги, които човекът. от здраве, искрено да ви кажа. И аз се размислям. Много не грижа има, ние сме много духовни. Това е телесно. Ще се грижим за телото. ли нали, оно влече на, на страсти, на не знам. Да, ама и трябва дисциплинира, дисциплина, да се дисциплинира телото, за ти да изтраеш, например, 2-3 месеца диета. Трябва дисциплина, за да станеш да веждаш или не знам, или да учиш. Трябва дисциплина. Еми, хайде да покажем дека духа има власт и на телото. Да очуваме здраве, за да му, здраве да му служи дълги години на Господа. Не да изпадне врат. Ух, а молите за мене. Отче съм духовен страдал. Господ нека го благослови. Айде, аз се претинам съм. Ефесяни 2, 22 кого целата стройност оставена сграда расте в свет храм на Господа или во Господа Врского и вие во духот заедно се созидувате во Божио живеалище. Свет храм на Господа. И ајде нека луѓето да го осетат кој ќе поминат покрај тебе, вика на апостол Павле кој минува Петар, кој минува луѓето постила Болните ги става на земята, само ако може сенката на Петър да ги осене. Не да дойдат да се допрат како облеките на Господ Исус до краичето на Ивица. Збораме за, за Петър човек, апостол. Ако може само сенката. Ангеловето ни да здравият, благословен човек, радостен човек. Човек, от който ще преливам и помазанието и всички други работи. Не Нели besакаме Тога Я верам дека Господ Тога сака за секој еден от нас. Ние одеме обратно со, со грижата, со вниманието, со нехранењето, со не во, не оно, како што треба и после пропаснеме Господи што да правим. Пред време си дойде. Ай ке, ке е рискувам тука на бразина, нали, вика, некој баба и дедо, јавно ви го кажувано нали, е на некоја мајка, на 90 години доживеат со обрекайки 20 християни и одат, нали, војниците, е, Господ ги решетува, покажува го рая, покажува и обавините и делото на еднъжка пляс пред Господ и не шамар на бабата. И бабата е вика, леле, срама ти е, ти християнин, я християнка, цял живот не си ме тъпал на земята, кога е толкова проблеми имам, ти тук пред Господ ме удари. Вика, ако не беше ти твоята здрава храна, я пред 20 години ки си беше тук. <laughs> Малко е себично, не нали? Себично е. Така, мислям дека ги ви Вика апостол Павле, за вас е по-добро да остана тук. За вас е по-добро да остана. За мен, ако ме питате, я още утре ви заминал към Господ, там е порно. Ама то е себично. Ние църквата сме оставени за другите. Интересно е, църквата е тук за неверните. Така да ти си храм, и се надяваме да ги Господ ти изпълнуваше много пати нашата простория хоро. и планяваме като чи. Църквата и невеста Христова. Сега на мачките мъжи е проблем да се замислят себе си като невеста. Ага. Или невеста си, шо да е. Невеста пала ти мъжеста. И нека да Господ не гледа какво баба невеста, невеста без дамка. Абе, не мога да се замислуваш от бела роба, ама си обав лъчите Божи. Посекован. По като повече от Бог копне. А, какво би било да невестата застане пред момчето си из вълкана, ти палеше го огино тук нещо църно, пепелта ви се изтори, кечът да стане на сандвича, пръсна до овая страна, а нещо, стави яйца да пръжам то тука ми пръсна. И се стане така шарена, цървено, жуто, оплаво. Е, да не нелки, рече момчета, ама бе... Не, ами истото Господ Исус го очекува от нас. Он не изчисти, Он не изми. Он не оправи да стоиме пред Него без порок и без данка. Ова беа се библиски работи, що црквата е сакам на Бразина да поминем, защото църквата не е, за да знаем разликите. Може ли? Айде. Защото църквата, защото църквата не можем да я споредим или трябва. Много луѓе град църквата е като кабаре. Кабаре е место, е, Ще ти ќе се седнат да речеме кафана, ресторан, има там едно подвенче, па гледате музика, па некои дискутират някоя интересна тема, па нещо забавно, абре, убре. Ама они овие публиката си разговарят, меѓу себе. Е? и си ядат си, пият си кьонър, донят си во. Църквата трябва да бъде, я едно место наред, къде ще отиде това и тук, някой да те забавува. Ей, е, е. И, и ги гледаш ти напред какво и ние ръкоплескам. Не ръкоплескам на них, ние ръкоплескам за Господ. Копееме, си ти трябва да пеем. Защо викам, от преска. айде а, Зоки да излезе, сестрянка да излезе, кой друг има, аха, айде да се моля Божанка за ти зароди дните, айде брат, се затварите, сите да функционират тело Христо. Не сме тук гости, на свето сме гости, но църквата не сме гости, тук сме дойдели да функционираме. И ако функционираш тук, ти ки функционираш и надвор, Това ми е гаранцията. Църквата е место на охрабрование, полигон за тренинг, къде ще излезеш, Изпълнеш от Духа Свети, с Словото, с дарбите и викаш одам в името на Исус. нашия нашо на мрче, Мрака ќе го оттурна. И има да се оде. Не долагиш само да ти служат тук. Разлики у кабаре, дойдеш да те забавуват и да ти служат, ли? Там някой келнер повели що трябва Не, и много луги, давайте ще каква престъпа, не ли ще ви църква, не ли трябва да помагате на болните, не ли трябва да ви купите той, той, той. И добре, ама той не ли трябва да го даде. Откъде да ги найдем тия? Некой здрав трябва да служи, да прави. На кого по право Ние имаме членови на църквата, на кой ще трябва да се помогне първо, а ми камо ли пи за надворешните плюс. Кой има, даваме на сите, не ли сте на това? Да, да, да. Хвала долу. Ама ако не пък моят приоритет, пръвна тия що са тук внатри у семейството. В църквата одеме, за да растеме духовно и за да служиме. Амин. А, така. Айде пак още наш кика повторно. От църквата одеме, за да растеме духовно и да служиме. Амин. А, хвала Бог. Добре, отвечуваме на това, за да знам, нека си сме разбрали. се, защо да от църквата? Служиме, амин, не да спиеме, Нема каваре, нема trenka, изправи се малко. А, така, пала. Тук одеме да растеме. Во каваре сите си изборуват. Нема с е кой на кого, ма шиш, муш, боро. Ами от църквата вика има ред и озборувание и во однесуване. Не може да е някой бам, бум, дайте на мен телефона, я да ви имаше един пиян, както се казвате, евангелизация правим со Мерлин Хари и беше рипнал да се медува. Викам, не, не може микрофона. Не, аз имам нещо да кажем. Е, къде? Кажи си ти. Зоки е знам и ще някои бяха рипнали да заточа на лета човек. ще и инциденти да се направят. Фала, ако не съм ти кажал чисто. А, трябва да си има ред, трябва да се знае редът. Ред от църквата, не, то не е темата. Сакаме да знаем, има някакво си ред. Сега, то не значи свобода тебе ти се Оде по вексик и се стиска до края. И кино му се светки излеват. А, ама има ред. Има ред. Да не гледаме кой е дал тетушко графчето. У каваре нямаш отговорности, нямаш обвръзки. От църквата довагиш, имаш привилегии, ама имаш и отговорности, имаш обвръзки, имаш припадност ти си лоялен на твоята църква, ли? Нали? И с това викам, хвала Богу, аз се гордявам с некој, гордявам во позитивна смисъл, благодаря на Бог с некој от нашите члени, що са години си го знаят местото, стоот со пастора, молитва, а е било вяло са вале, мръзнали сме, не, не грялка, не, не знам што и викаме Господи, дай ни ги, дай ни ги, ние стояме в името на Исус. Сега така заедно ти викаме още повече, сите заедно на е хор. Дай ни, Господи, дай ни ограло! И ке пееме на Господи и ке си спомогнете го. Опа, папа. На едното място нямаш отговорност. Тук имаш отговорност и няма забравяйте. И па отговорност, ако някой е обекал, а, и аз водено се крещам, да дойде на притча дълги, да дойде на недела мака, да дойде да направи аз размислувам кой той има работа, кой няма работа, кой бък и да кажем, и можеш ли да ги налепеш тия нови завети, колко ги даваме да бидат готови? Знам дека не всеки от вас заради отвръзки ще може то да го прави, но сигурно има нещо, що ти можеш да направиш. Що само ти може и можеш да го направиш. И добре да сядаш да кажеш, я можем то, брат. Укабаре твоя характер, морал, не е важен. На църквата и е важен твоя морал, твоя характер. Ланецо е як синджиро, оно около што слабата алка е силна да понесе. Еден да найдат тука и викат, таа црква, църква, ја яка ти кажам, одат баяч, пушат, пиянчат се, не знам шо, сборат глупости, право той е и то. Тај от тази църква ми украде толкова пари. Заради еден сите други ќе бидат избрукани. Заради грешката на еден няма да ги интересира дека 99-те биле праведници. Еден се не дел. Да, секој од нас ке одговара пред, за себе пред Господ. Тоа е останало потенцирано. Ама внимавайте, вие го брукате и Господ, и брат и сестрата. Не е само грешен ли, грешен за мене. Айде да биде свет сум за себе, за Господ и за моите браки и сестри. Да огледаме позитивното. И аз ще победам за Господ, за моите и сестри, за мене, за моето потомство, за моята фамилия, за да добият свидошност. Така църквата не е кабаре. Запомнаме ли го? Добро. Църквата много логи играят като армия или касарна. Кой са с личностите или кой са различности? С личности, да, у касарната има авторитет и служби, които трябва да се почитуват и трябва да се биде пример за другите. И от църквата има. Сега, и аз нямам право на никой да му наредом, я можем да замолам, да кажем с авторитет. Ама на никого, никой ще не съм да употребил да кажем, можеш ти това. Баш тогава и калугата, знаете, но ако буткаш ти някой на нас, то се бутка на напред. ако го лежеш напред, то по на нас се тегли. Всеки ще оде успротивното. Така да най обава е да лугато се сванат, да, во е добро, да послушаме. И ако почне да го разбират авторитето, Господ им даде авторитет и на тия луги. Еден съвършен пример, аз вероятно, е оно римски стотник. Кој вика, Господи, ти не можеш да знаеш моя дом, само ти кажи. я съм човек под власт и кой рече на войниците, дойде, он и кой рече, оди, он оде. Господи, вика, право, цял Израел таква верна не, не найде. Исус беше одушевен от верата и разбиранието за авторитето, който е на власт, кого Господ е поставил отговорен, кого трябва да слушам. Не се работи за това, е, аз сега ангел ке услушам или тай ке услушам. Или... Ако Господ ти сборува и ако е съгласен с Словото, добро. Значи има нещо натре да се кръше тук, некой над, некоя гордост или некоя не знам що. Ама и той е за наше добро. Нека да умре стария човек. Не? Нали? Умре стария човек, новия да си види. А, е Боже. В армията има ред и дисциплина и в църквата трябва да има ред и дисциплина, речеме. Иначе би било хаотично место. О, армията има посветеност, пожертвованост. Не ги пита там, пукат. Сакаш ли ти да отидеш там на фронто, Не, не икем. Не ги залуват. А, другари, као ми ли напад? Ага гласаме. Не прото, демократия няма там. Има команда, налево круг и тръчи. Остав и Остав. Да, остъп. Камъки остава пак и ще на година. Разлики с църквата. У армията има униформност, еднообразие, ли? Нали? От църквата има свобода. Всеки да може, макар най-обало колко ще може, съгласно своите финансиски стандарти да се дотерне да се дойде. И с това викам, некопатни криво хората може да е за слабо да се дотерат за накри градоначалникова, за нека важен състав на родителско на Шантине, може да се импресионират там другите родители, паткото на тая или майката на тая. А за, за пред Господ и пред Божите луги, поможе ми и човека то ни увлечки. То ни има причина. То ни има причина, ма другите сега е опадки патени. Ако не сте дели зарежите. И може и го боля ногата, ма пак и дойде, като ще трябва. А, Първа Петрова, трета глава, трети стих, вика за сестрите да дворуват, ма да се досуват доста и за младежите. Вашата обавина да не бите само плетението на косите, нали, украсование с скъпоцени камъня и на горещата облека, тук обавината на натишния човек, на крото си понизост. Защото е угодно пред Господа. Това е на обавът, да колки те видят по сърце, да вистинската обавина на човек видят натък тук да се заливат многото и да кажат, а, гледам го Исус, от тази човек, от тази жен. Не се состои то деколтето, ами ничо, или не знам, какво и и е, не би одбило, нели, едно време моите невеста е тера, па ги вика калугерките от Штип, стромичане. Струмичане ги вика, истата евангелска църква бе и там, и тук, ама други стандарти. Затоа што кај нас Штип мора да одат до доле до глуждо, да не се види. Нема а, шминки, нема обечки, нема нищо. Сега викам, не да от тази но сакам един здрав баланс, една пристойна обавина, не провокативно, не еротизирано. Така да ако си има тия здрави мерки, не мора униформа, вкусно, убаво, пристойно да речеш, браво, а, ти Господи, за вай човек или за вас е Слага се. Армията има строги закони и не милост. Ух, пала Бог, що съм от църквата, не съм от армията. Должи сте, ако сгрешам, не намерно, ми просто ти намерно, ако некој пати кажем, просто прощавайте. Како што и аз, ако некој ми рече, що да правим? Добро, хайде, не кабинете. Ама не да не повтаряш. У армията си е от должност, твой нали? рок, или пари, платеници. От църквата няма такви работи. От църквата си избрал, си избрал доброволно. И ти не можеш тук някой да казваш, 10% от платата за то, ще закъсна 10 минути. Не можеш. Църквата е деликатна организация, като ще и е организъм за ръководен. И трябва стvarно да си видят работа. Значи, църквата не е кабаре, църквата не е войска, не ли? Много е град, църквата като болница, Айде да видим кой са личностите, кой са разликите. С личности. Болницата служи за луѓето да се лечат и да стануват по-добри. Да, слагаме се. Дойдат болни луѓе, ама не е целта да останат до края се на товар на църквата. Ели? Имаше луѓе се и когот, викаме някой болен да излезе след тия истите, след тия истите. Викам, кога ќе дойде редо тия да се молят за някой друг? Има период, изцеля се човек, па никой не е доживотно болен. У болница се окажува грижи и се дават лекови и добри здравствени съвети. Исто како и у църквата. За твое добро, за твое духовно здраве, за ти да растеш, ти си дава все едно, що се проповеда. У болницата срекаваме несъвършени луги, които са в процес на лечение и оправдувани. И от църквата ке найдеш Затова прескачем, имаш на различно духовно ниво. Тая млад, тая е, си отговаря за себе си. Целта е да расте на а, разлики с църквата. У, у болница не одиш ко си здрав, у църква одиш и ко си здрав, и ко имаш проблем, и ко всеки е арно. Не тръчиш само, браки, я имам проблема, ай молите за мен. После пад два месеца голям. А, браки, аз пад тук, по-плавък има кай нас. Молите се. Амин. Или ако сакате, кога ги венчават луѓето викат у добро или у зло, у здравие или у болест, у сиромаштија или богатство. Ако ти си църквата невеста Христова, ти си обекал у добро или зло, по дош или не дош, сонце или темно, ветер или не, ќе одам, е слушам. У болница само примаш, не служиш. Ама от църквата трябва да даваш, не ли? Да служиш, да правиш своя дълг. Айде, завършваме с това некратко рекапитулация. Църквата е духовно семейство, където ще постоят роднински връзки, роднински връзки. Ние сме браки и сестри. ние да иста. Да не е жалостно. Мерики воля сърцето да видя моите деца да се карат, а не па да се тепат. Какво му е на сърцето Божие, ако види дека брат брата си или сестра за сестра или за брат оговара? Кажуват лоши работи. А Бог слуша се, не ли? Да. Знаете що значи дявол? Клеветник. Клеветник. Сега скоро обаче разгледуваме с Зоки Муни. Исус вика, не ми 12 бе отбра, а един от вас е дявол. Не в е смисъл дявол, тук в е смисъл клеветник. И па внимавайте някой да не биде клеветник. Исус може да го каже той и е за тази може сите да ни гледа вака, ама да никой за никого не клевете, да не оговара, да не оцрнува, да внимава. Опс, право, ако не си му окажал на брато, нямаш право на трет да окажуваш или на сета. Има привилегии и отговорности от църквата. Запомнам ли го това? Да. Има привилегии. А, трябва да ме служат. Ама има и отговорности. И аз трябва да съм. Е. Има авторитети, които се слушат. Е. Ех, всяки ми кажи от мене. Мажо ми наредува, татко ми ми наредува, на работа ми наредува, всяко от като пи трябва да слушам там някой. ли, или ли биле. Други, това е за ваше добро. За ваше добро. Не за и аз да се промовирам, не знам що. Господ поставил ред. Има правила ред и дисциплина. Църквата е место наред. Да, може да изгледа някой шхотично, весело, дай кажа, най кажа, най кажа. Ама сакам да види слобода со ред, со една, разбирате го, но баланс добър на двете работи. И има грижа, любов и близкост, као право семейство. Хайде да станеме и да все това се молиме да биде още повече от нашите животи една църква в истинско да биде. Отче весен. Ние те благодарим за Твоето Слово, благодарим за всички тия слики и примери, ще можем да ги гледаме. И сега молиме църква Оаза Штип да биде таква оаза на любов, Амин. на милосебно разбирание, простование, Господи, кај што има ред, кај ще има и свобода за работата на дарбите, за всеки може да си го даде от своя сърце до приноса, Господи, с таленти и дарби. Ние благословуваме, Господи, да ги има всички работи, ще ги кажаме и връзките ми седми роднински, и привилегиите и отговорностите, Господи. Ти благослови да е нито едно авторитето, почтованието, нито едно от тия работи да не промашим. С цел да видим един силен тим. Църква, благословена от Тебе. Слава нека е на Таткото, Сина и Свети, от Дух викаме. Амин. Господ, нека да